Idurrogeita bat zenbakia du ustaritze barneko autobus linea horrek. Proxibus sareko laugahena da, Iri barneko bidaiak eginen ditu bakarriko goita bilekuko autobus txikiak, Mikel Goien ustaritzeko autetxia. Geltokitik ateratzen da, autobus geltokitik, astolo berria. Ibiltzen da iri barnean, rein geltokitik pasatzen da, eta gero finitzen du eh, etxeparian. Euskal irigune elkargoaren txik-txak sarearen egitasmoa da, joan den ireilaren lauetik martxan da, baina mementuko aski gaizki ezagutua. Bon, hasten da, publizatzen publizitate guti oino, oai asiko da. Beharra, beharra bai, eh, oiturak aldatu behar dira, Iendeak ibiltzen dira bere haien otoekin, uh, adibidez, behi barnetik eh, kirol zelaiarat joateko edo holako gauzak, hor bada posibilitate bat. jak autobusetan sartzea zaila da bereziki frekuentzia oren guziz delarik, baina Jean-François irigoenan iduriko behar ezkoa da, garaio sindikatuko burua da. Iak hain problematik de stacionoman onzi, dan la ville du Saritz, dan le fe de, de pouvoir prendre le bus, c'est un gros service qu'on rend euh, la population du Mementuko ibilbidea finkatua bada, erritarren beharren arabera ere moldatzen alko da. On fe un experimentazion de, de 6 moa, au bout de 6 moa on verra On fera des probablement en, en d'arrêt ou même de deserto dans les quartiers. Ustaritzeko proxibusa goizeko sortziako gai gutxitan abiatuko da oren guziz erran bezala. Agatzeko seiterdiak arte, presioa euro bat bidaia.